Carlota Ferrari estis itala pianisto, cantisto, verquisto cae componistino. Si estis nascita en Lodi, tre proxime de Milano. Carlota studis pianon cae canton ce Panzini, Nava cae Angelieri, componadon sur la gvido de Alberto Mazzucato, cae si diplomigis ce la Milana Conservatorio. Tie si studis canton ce Giuseppina Streponi, la dua zino de Giuseppe Verdi. Autoroi comentas che versaine sia profunda studo de cantado estas quio faras sia in compona componan cantoin tiel bon escribitai por la vocio si ai curva linioi cae bone ligita frasoi indicas si bonan conon pri la vocha mecanismo. Antau sia dutec iaragio, si iam publicigis salve regina cae serion da ses melodioi por vocio cae piano. Tamen, en certa momento, si translocigis al Bolonio, cie si instruis pianon cae canton. Tiu ci movo de Milano versaine respondis al sia desiro componi cae presenti operon. Eble, en la urbo Milano, virino ne estus curagigita al fronti la faman postulon de la scala spectantaro quiu ne apresus birinon vercanti lirican tramon. La universitata urbo Bologno shainus esti pli tolerema. Char effective, neniu riscis el montri operon vercita de virino, Carlotta mem, en sia dutec iaragio, devis serci cae aciri finanzon por pagi ciuin spectaclein el spesoin de sia unua opero Hugo. La presentado ocasis en la teatro de la mes granda urbo Lecco, quie si regisoris gin. La presentado estis tiel bone acceptata che balda si estis tre demandata chi el componisto de opero i cai cantatoi. La Torino registaro comisi sin verki cantaton cai requiemman meson por la datreveno de la morto de la regio Carlo Alberto. Si aciris grandan reputazion pro siai tri operoi, Ugo, Sofia cae Eleonora de Arorea. Cae por quelcae himnoi cae chambrae componajoi por vocio cae piano. Danke al sia forta fundamento en musico, same ciel sia granda talento, si estis reconata cae respectata en la musica mondo, cae considerata uno alla grandai maestroi de la canona formo tia tempa criticisto laudi sin scribante. Ferrari estas vigla, natura, cum rimarkinda talento maturigita kiel resulto de siai seriosai studoi. Ci tiui permesas al si esprimi belezon en cio cion si scribas. Carlota Ferrari estis nomumita honora profesoro pri componado ce la Bologna Filharmonia Academio. Sed, crom pri componado, si ancau occupigis pri literaturo. Si verkis cae publicigis autobiografion cae quar volumain vercoin de poesio cae proso. Quancam Carlota Ferrari estis conata pro componado de propra propraj textoi ne proximiju al urno estas de la poeto Jacopo Vittorelli. Articolo de colectivo Vox Tri comentas un chiver con de Carlota Ferrari tiel. La verco esprimas la mes de en en convencion en multei rilatoi. La musican stilon, la fantoman temon de la texto, cae la dramon. Sed la amplexa agordo de la texto, cun sia larga tonetendo cae forta dinamica rango, leva ci tiun salonan canton al operezza altezzo.